Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 21-ն է, տարվա 80-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1413 թվականին Հենրի 5-րդը դարձել է Անգլիայի թագավոր։ 1844 թվականի այսօրն է համարվում Բահայի օրացույցի սկիզբը։ 1857 թվականին Ճապոնիայում տեղ ունեցավ երկրաշարժ, որի հետևանքով մահացավ ավելի քան 100 000 մարդ։ 1871 թվականին Օտտո ֆոն Բիսմարկը նշանակվեց Գերմանիայի առաջին կանցլեր։ 1921 թվականին հրճակվեց Վրաստանի Հանրապետությունը։ 1981 թվականին գործարկվեց Արփա Սևան ջրատարը։ 2000 թվականին Հովանես Պողոս II-ը կատարում է Հռոմի Պապի առաջին այցը Իսրայել։ այսօրը ծնվել են 1768 թվականին ֆրանսիացի մաթեմատիկոս եւ ֆիզիկոս Ժոզեֆ Ֆուրիեն, 1806 թվականին Մեքսիկայի 25-րդ նախագահ Բենիտո Խուարեսը, 1830 թվականին ավստրո-հունգարական պետական գործիչ Ֆրիդրիխ ֆոն Բեկ Ռժիկովսկին, 1839 թվականին ռուս կոմպոզիտոր Մոդեստ Մուսորգսկին, 1878 թվականին թատրոնի հայ դերասանուհի Հասմիկը 1898 թվականին հայ հնագետ պատմաբան Սեդրակ Բարխուդարյանը, 1902 թվականին հայ խորթային ֆիտոֆիզիոլոգ Միքայել Չայլախյանը, 1920 թվականին էստոնացի օպերային երգիչ Գյորգ Օտսը, 1926 թվականին հայ վիրաբույժ ուռուցքաբան Միքայել Հայրապետյանը, 1958 թվականին անգլացի դերասան, երգիչ, ռեժիսոր Գարի Օլդմենը, 1980 թվականին բրազիլիացի ֆուտբոլիստ Ռոնալդինյոն 1987 թվականին ուկրաինացի արտիստ հաղորդավար Անդրեյ Բիդնիկովը։ Այսօրը տոնում են Արաբական աշխարհում մայրերի օրը, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում մարդու իրավունքի օրը, Վրաստանում սահմանապահի օրը, Նամիբիայում անկախության օրը, Քրդստանում Նոռուզը։ Այսօր համաշխարհային օրացույցում Դաունի համախտանիշի օրն է նաև պոեզիայի, ռասայական խտրականության վերացման ու տեխնիկային թատրոնի օր։ Այսօր մարտի 21-ն է, տարվա ավարտին մնաց 285 օր։